Uh, ella se arrebata, bata, con la amiga, amiga. Le gusta fumar sativa y andar activa. La baby se en perfil y se engancha la conviadida. Y entra para la disco y le pide que rompan fila. Y ella se arrebata, bata, con la amiga, amiga. Le gusta fumar sativa y andar activa. La baby se en perfil y se engancha la conviadida. Entra para la disco y le pide que rompan fila. Y ella se arrebata, bata con la amiga, amiga. Le gusta fumar sativa y andar activa. La baby se perfil y se engancha la conviadida. Entra para la disco y le pide que rompa en fila. Regale más pepa, que allá adentro no hay que no le quepa. Ella está bien dura y de la prepa. Solo una noche entera, no te comprometas que tú no eres dueña de mis sueños. Yo sé bien cuáles que son mis metas. Epa, tengo una Glock en la maleta. Por si tu novio se te acerca o se te trepa. Te advertido que para la disco él no se meta. Epa, le rompe discoteca. Lucía se llama porque anda bien crecida. Dicen que se arrebata y le gusta quemar María. En el VIP con la amiga siempre encendía. Genesis, whisky a la roca, eso a ella le motiva. Hey, entran de noche y salen de día. After si casa no hay que porquería. Whisky sí, a la roca con los míos al día. Tráigale blueberry pa' que me sonría. Ay, entran de noche y salen de día. After si casa no hay que porquería. Whisky sí, a la roca con los míos al día. amiga, amiga. Le gusta fumar sativa y andar activa. La baby se perfil y se engancha la combiadida. Entra para la disco y le pide que rompan fila. Y ella se arrebata, bata con la amiga, amiga. Le gusta fumar sativa y andar activa. La baby se perfil y se engancha la combiadida. Entra para la disco y le pide que rompan fila. Ay, ah, ah, ah. El 420. No, ey. L-A-M-B. Trampi. Ah. El de la nueva baby. El de la nueva baby. El de la nueva baby. Ah.